ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا na bila shaka tumewaelezea watu katika hii Qur'an kila namna ya mfano lakini mwanadamu amezidi kuliko kila kitu kwa ubishi wama mana'an nas an yu'minu إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً na hapana kilichowazuia watu kuamini ulipowajia uongofu na wakaomba maghfira kwa Mola wao mlezi isipokuwa yawafikie ya wale wa zamani au iwafikie adhabu jahara wama nursilu almursalina illa mubashirin wa mundhirin ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً Na hatuwatumi mitume ila wawe wabashiri na waonyaji.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 rehma. Lao angeliwachukulia kwa mujibu walioyachuma, bila shaka angeliwafanyia haraka kuadhibu. Lakini wanayo miadi ambayo hawatapata makimbilio yoyote ya kuepukana nayo. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا Na miji hiyo tuliwaangamiza watu wake walipodhulumu na tukawaekea miadi ya maangamizo yao. الله أكبر الله أكبر لا kuwatajia watu katika Qur'ani hii wanaoikanusha na wakataka waletewe muujiza mwinginewe mifano namna kwa namna ili wapate kuaidhika kwayo. Lakini mwanadamu tabia yake ni kupenda kubishana, akiwa kafiri basi atabisha hata kwa uongo. Na hapana lilowazuia washirikina kuamini zilipowafikia sababu za kuongoka nazo ni huyu mtume na Qurani isipokuwa ukaidi wao na kumtaka mtume awaletee aliyowaletea Mwenyezi Mungu wale watu wa zamani nayo ni kuangamizwa moja kwa moja kama kuliwapata hawa kale au awaletee adhabu ya dhahiri hivi lakini Mwenyezi Mungu hawatumi mitume wake ila kwa ajili ya kutoa bishara njema na kuonya wala hawatumi kwa ajili ya hao wenye inda wawatake walete miujiza mahsusi lakini waliokufuru wanaacha hoja na wanabishana na mitume kwa upotovu ili waipotoe haki. Na msimamo wao kwa Qur'ani na maonyo ni msimamo wa mwenye kejeli na maskara ambaye hana makusudio ya kutafuta hakika ya mambo. Na hapana yeyote aliyedhalimu mkubwa zaidi kuliko huyo anayewaidhiwa kwa ishara za Mola wake mlezi na yasizingatie na akasahau nini matokeo ya maasi yake anayoyatenda. Hakika sisi kwa sababu ya kuelekea kwao kwenye ukafiri tumeweka vifuniko juu ya nyoyo zao, basi nyoyo zao hazitambui wala haziingii mwangaza. Na masikioni mwao tumetia uziwi, basi hawasikii la kuwafahamisha. Na wewe mtume ukiwaita kwenye dini ya haki hawatoongoka maadamu tabia yao ni hii na Mola wako mlezi mtukufu mwingi wa kusamehe makosa ya waja wake, mwenye rehema kunjufu kwa mwenye kumwelekea. Lao wangelipenda kuwatwa kwa maovu yatendayo, basi angeliwapatiliza upesi upesi kama alivyokwisha watanguliza wenginewe. Lakini hii ni hikma yake aliyoikadiria anawaakhirisha mpaka ufike wakati atapoonjesha adhabu kali kabisa. Na hapo hawatopata pa kukimbilia na kuwalinda. Na hii basi ndiyo miji ya kale tuliyoiteketeza pale watu wao walipodhulumu kwa kuwakanusha mitume wao. Na sisi tukawekea miadi ya kuangamiza isiyo na ikhtilafu. Hali kadhalika itakuwa ya hao katika kaumu yako wanaokanusha ikiwa hawaamini.